पोइ चयाऊं त पंहिंजी कौम मां हिकु अहिड़े माण्हूअ जी ताबेदारी करियूं छा जे ईअं करियूं त बेशक असीं उन महिल ज़रूरु गुमराही ऐं चरियाईअ में हूंदासूं